Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 14. rujna 1930. godine. Kako to piše povjesničar Jan Kershaw, u Weimarskoj Njemačkoj tog se dana dogodio politički potres. Nacionalsocijalistička Njemačka radnička partija dobila je na tim izborima 18,3% glasova. 6,5 milijuna njemačkih birača glasalo je za nju. Na izborima 1928. ta je partija dobila samo 2,6% glasova. U novom sastavu Reichstaga nacisti su dobili 107 mjesta. Pored nacista jedini koji su na tim izborima dobili više glasova bili su komunisti. Komunistička partija Njemačke dobila je 13,1% glasova, povećanje od 2,5% u odnosu na prethodne izbore. Socijaldemokratska partija Njemačke i dalje je sa 24,5% dobivenih glasova bila najjača stranka, ali je izgubila 5,3% glasova. Sve ostale stranke dobile su manje glasova. Vođa nacističke partije Adolf Hitler postaje rastuća zvijezda njemačke politike. Čovjek kojemu su do 1927. bili zabranjeni javni politički nastupi sada je, kako je to rekao jedan od Hitlerovih bliskih suradnika Rudolf Hess, postao prihvatljiv u pristojnom društvu. Nekoliko dana nakon izbora Hitler je odabrao svog bliskog suradnika Ernsta stengla za glasnogovornika nacističke stranke. Hanfstengl je odmah iskoristio svoje sjajne veze s britanskim i američkim novinama i Daily Mail, The Times i novine koje su pripadale novinskom carstvu Randolfa Hursta čekali su na intervju s Hitlerom. Nisu baš svi bili oduševljeni Hitlerovim uspjehom. 17. listopada Thomas Mann, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, održao je govor u berlinskoj Beethoven zalu. O govoru ovako piše Volker Ulrich u prvom tomu Hitlerove biografije. Hitlerov pokret nikad ne bi dosegnuo ovu razinu masovnog emocionalnog uvjerenja, tvrdio je Mann, da tome nije prethodio osjećaj početka nove epohe i nove duhovne situacije za čovječanstvo. Ljudi su se okrenuli od temeljnih načela građanskog društva, slobode, jednakosti, obrazovanja, optimizma i vjere u napredak i vjere u razum, kako bi prigrlili snage podsvjesnog, nemislećeg dinamizma i pogubne kreativnosti, koje su odbacivale sve intelektualno hranjen tim tendencijama i nošen gigantskim valom ekscentričnog barbarizma i primitivnog populističkog sajmišnog lajanja, nacionalsocijalizam je vodio politiku groteske, preponu zavodljivosti armije spasa, refleksivnim masovnim paroksizmima, zvonjavom bašara, povicima aleluja i ponavljanjem monotonih slogana poput mantre, sve dok svima ne bi na usta izbila pjena. Kada je čuo ono što je man rekao, Josef Goebbels, vođa nacističke partije za Berlin i budući ministar propagande, rekao je Naši ljudi pljuju na glavu Tomasa Mana. Ubrzo nakon izbora Hitler je dobio prigodu da iznese svoj politički program. Pozvan je da svjedoči pred sudom u Leipzigu na suđenju trojici mladih vojnih časnika iz grada Ulma, koji su usprkos izravne zapovjedi stupili u nacističku partiju i promicali ju. Branitelj trojice pozvao je Hitlera kao svjedoka. Sudac ga je na početku upozorio da ne drži duge govore. To se upozorenje odnosilo na višesatne govore koje Hitler držao kada mu se sudilo za izdaju u Minhenu nakon pivničkog puča. Hitler je isprava govorio smireno, onda je počeo povisivati glas. Sudac ga je opomenuo riječima, niste ovdje da držite političke govore, smirite se i neka vaše izjave budu objektivne. Danje tijek svjedočenja ovako opisuje Volker Ulrich. Kada je upitano stavu nacionalsocijalističke njemačke radničke partije o državnom monopolu na zakonitu silu, Hitler je odgovorio da je Reichswehr najvažniji instrument u obnovi njemačke države i njemačkog naroda. Svaki pokušaj da ga se rastoči, dodao je, bio bi lud. Ako njegova partija dođe na vlast, rekao je sucu, on će osigurati da vojska, koja je Versajskim ugovorom ograničena na stotinu tisuća ljudi, opet bude velika njemačka narodna vojska. Hitler je također ponovio obećanje iz bezbrojnih predizbornih govora da se ni kom slučaju neće koristiti nelegalnim metodama kako bi ostvario svoje ciljeve. Nacistička partija nije trebala pribjegavati nasilju, hvalio se Hitler, jer će na sljedećim izborima biti najveća njemačka stranka. Na ovaj ustavni način, rekao Hitler, pokušat ćemo ostvariti odlučujuću većinu u svim zakonodavnim tijelima kako bismo mogli, ako budemo uspješni, preoblikovati državu u oblik koji odgovara našim idejama. Ako naš pokret bude pobjednički u svojoj u potpunosti zakonitoj borbi, bit će Njemačkog nacionalnog suda, bit će osvete za studeni 1918. i glave će se kotrljati. Nisu svi bili uvjereni da je Hitlerovo prihvaćanje reda bilo iskreno, u ljeto 1930. pruski ministar unutarnjih poslova Karl Severing zatražio od političkog odjela berlinske policije da sastavi memorandum o Hitlerovom pokretu. Politički odjel zaključio je da je nacistička partija tako neprijateljski raspoložena prema državi da teži potkopati ustavom zadani republikanski oblik vlade. Hitlerove izjave koje su govorile nešto drugo od toga služe samo da se izbjegnu problemi s vlastima. Memorandum koje je sastavila pruska policija došao i na sjednicu vlade. 19. prosinca 1930. ministri su zaključili da se ništa ne može uraditi s nacističkom partijom. Još jedna institucija budno pazila što se događa s Hitlerom i nacistima. Volker Ulrich piše. Vojno vodstvo počelo je revidirati svoj odnos sa nacionalsocijalističkom njemačkom radničkom partijom. Impresionirani Hitlerovim obećanjem danim u Leipzigu da će se držati zakona, Ministar obrane Rajha Wilhelm Gröner i njegov najbliži politički savjetnik general Kurt von Schleicher tvrdili su da Hitlerovu partiju više ne treba smatrati revolucionarnim pokretom koji ima namjeru srušiti državni poredak, već se prema njoj treba odnositi kao prema ozbiljnoj političkoj snazi koja može biti uključena u njemačku budućnost. Vojska se nadala da će za svoje ciljeve uspjeti iskoristiti nacističko oduševljenje oružanim snagama. Vojne vođe također su mislile da će uključivanje nacista izvršiti umirujući i pripitomljajući utjecaj na tu partiju. Hitler nije zaboravio pouke iz pivničkog puča da put prema vlasti ovisi o potpori ili barem o neutralnosti vojske. Način na koji se predstavio u Leipzigu bio je proračunat kako bi doveo do približavanja vojnim vođama. Sredinom siječnja 1931. on se susreo s načelnikom glavnog stožera generalom Kurtom von Hammersteinom. Svrha tog sastanka jasno se vidi iz kratke bilješke u Gebelsovom dnevniku. Moramo dobiti vojsku na svoju stranu. U studenom 1923. general Otto von Lozov, zapovjednik Reichsvera u Bavarskoj, bio jedan od onih koje su nacisti zatočili tijekom pivničkog puča. Kada je Hitlerov suradnik u tom puču, general Ludendorff, pustio Lozova iz zatočeništva nakon što mu je ovaj dao riječ da se neće suprotstavljati puču, Lozov je učinio sve kako bi taj pokušaj prevrata propao. Hitler je uhapšen, partija zabranjena. To se nije smjelo opet dogoditi. Hitlerov govor na sudu u Leipzigu nije značio da su se nacisti odrekli uličnog nasilja koje su činili njihovi jurišni SA odredi i 1925. stvoreni zaštitni SS odredi. Nasilja je i dalje bilo. Ono se sada drugačije opravdavalo. Volker Ulrich piše. Kada se Reichstag prvi put sastao 13. listopada 1930 bilo je odmah jasno kako su šuplja Hitlerova obećanja o zakonitom djelovanju. Usprko zabrani nošenja odora na parlamentarnim sjednicama u Pruskoj, sedam nacističkih zastupnika pojavilo se u smeđim košuljama i vrpcama na rukama na kojima je bila svastika. Nacisti su također upriličili i provokativne demonstracije u središtu Berlina. Užasnuti grof Kessler napisao je Cijelo poslijepodne i večer velike mase nacista demonstrirale su i razbijale izloge prodavaonica u štrase, čiji su vlasnici bili židovi. Na večer na Potsdamer placu mase su skandirale Njemačka probudi se, smrt judi i Heil Heil. Njih je morala rastirati policija na konjima i kamionima. Činjenica da je ovaj napad na izloge bio usmjeren isključivo na židovske radnje sugerirala je da je riječ o koordiniranom činu, a ne o spontanom izljevu javnog osjećaja. U intervjuima stranim novinama Hitler se ogradio od nemira. Nazvao ih je dijelom grubijana, kradljivaca, pljačkaša i komunističkih provokatora i tvrdio je da njegov pokret s time nema ništa. Hitlerovo njekanje bilo je prozirno laž. U svom odgovoru na govor nacista Gregora Strasera, bavarski socijaldemokratski zastupnik Wilhelm Heneger rekao je da su događaji od 13. listopada pobili nacistička obećanja da će ostati unutar granice zakonitosti. Mi ne vjerujemo da su se jučerašnji vukovi preko noći preobrazili u pobožne janjce koje čuvaju miroljubivi pastiri. U Rajstagu su nacistički zastupnici pokrenuli akciju obstruiranja parlamentarne procedure. Postavljali su nesuvisla pitanja, tražili sve i svašta, nisu dolazili na pregovore ili su ih zaustavljali. Reichstag je odgovorio novim poslovnikom koji je to trebao zaustaviti. Nacisti su uz potporu seoske stranke Landfolk i njemačke nacionalne narodne stranke počeli bojkotirati rad parlamenta. 26. ožujka 1931. Reichstag je prekinuo rad. Prekid je potrajao do listopada. Na ulici nacisti su nastavili sa svojim akcijama. Volker Ulrich piše. Početkom prosinca Goebbels je organizirao prekid svjetske premijere filma Na zapadu ništa novo, temeljenog na antiratnom romanu Eriha marija Remarka iz 1929. koja se održavala u kinu Zal u berlinskom Nolendorf placu. Nakon deset minuta kino je nalikovalo na ludnicu, zapisao je Goebbels u svom dnevniku. Policija je bila nemoćna i ogorčena gomila okrenula se protiv židova. Vikali su židovi van, Hitler je pred vratima. Policija nam je bila naklonjena. Prikazivanje je otkazano. Pobjedili smo. 12. prosinca, nakon daljnjih protesta protiv filma, vlasti su zabranile njegovo prikazivanje. Bio je to prvi čin kapitulacije pred nacističkim terorom. Nacionalsocijalistička ulica diktira ponašanje vladi, likovao je Goebbels. Od tih izbora u rujnu 1930. do dolaska na vlast neće proći puno vremena. Njemački predsjednik Feldmaršal Paul von Hindenburg će krajem siječnja 33. Hitleru položaj kancelara i tako je na čelo Njemačke došao čovjek koji je tek u ljeto 1913. kao beskućnik s nešto nasljeđenog novca došao u Njemačku u Minhen. Deset godina nakon dolaska u Njemačku taj će čovjek pokušati državni udar. Taj udar propao, a on je završio u zatvoru gdje je 1924. napisao prvi tom knjige koju je isprva mislio nazvati četiri i pol godine borbe protiv laži, gluposti kukavičluka. Njegov nakladnik Max Saman promijenio ime u Mein Kampf, moja borba. Drugi tom tog dijela Hitler će početi pisati sredinom 1925. U toj knjizi jasno napisao da namjerava osvojiti Europu, da će na njezinom istoku tražiti životni prostor za njemačku rasu, da će se prema židovima postupati kao prema bolesti godine 1933. oni koji su dali vlast Hitleru nisu obraćali pažnju na te riječi. I tako je svijet krenuo prema kataklizmi znanoj kao drugi svjetski rat. Govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. to je knjiga koja govori o tome da bez vođe nema spasenja nacije. Naravno, vođa je on, jer on će jamčiti jedinstvo nacije. Vidite, taj parlamentarizam, demokracija razbija naciju nad političke stranke. Te su političke stranke neprekidno u sukubu. Postoji čovjek sa vizijom jedne nove Njemačke, trećega rajha, će sve biti jedan novi, obnovljeni čovjek, to ovu antropologijsku, biologijsku crtu, koji će ponovo ujediniti naciju. On je zapravo reinkarnacija političkog poredka. I to se nikada do tada nije dogodilo. To je ipak različiti e, poredok od e, fašističke Italije. Mislim, o Mussoliniju se glasa, veliko fašističko vijeće glasa o tome da li će on biti smijenjen ili ne. Imamo zapisnik o tome koliko je ljudi bilo za, ko je bio protiv, ko je bio suzdržan i tako dalje. Mussolini i njegova supruga kaže nemoj ići Benito na taj sastanak, smijenit ćete. A on onako, pa to su sve moji drugovi, mi smo se borili uz Marša na Rim, smo zajedno 22. godine. Dogodili smo da, <laughs> naravno, okolnosti su se promijenili, on je bio smijenjen u proceduri glasanja. Popura nezamislivo da bi uopće se glasalo mi o, o Hitleru, o bilo čemu što on kaže. Njegova volja je Njemačka. Slogan koji se neprekidno ponavljao je Deutschland is Hitler, Hitler is Deutschland. On je utjelovljenje čitavog poredka. I Mein Kampf piše zato da bi sebe prikazao kao utjelovljenje čitavog poredka. Kasnije kad gledate način na koji su se ljudi suočavali, jel svladavali tu nacističku prošlost, imate nevjerojatne stavove, čitaju se bilježnice, sastavi, to su sve njemački povjesničarke i povjesničari istražili, kaže, pa zašto je Hitler to tako dobar? Pa mislim, zašto konačno ne upotrijebi to tajno oružje i ne poubija sve te naše njemačke neprijatelje? To je nevjerojatno kako se on tu stilizira i on je karizmatska osoba. Šta je karizma? Vi mu pridajete jedno značenje jel, na temelju nekakvih posebnih svojstva kojima upisujete. Ne mora se to uvijek dokazivati. Naravno, ako stalno gubite kao što je italijanska fašistička politika gubila, onda karizma nestaje. Ali ovdje uvijek imate jednog uspješnog političara koja, evo vidite, jamčio jedinstvo nacije, inkorporira poredak i njegova genijalnost i njegova riječ je zakon. Jer na početku je ta diktatura, kad gledate ratove, bila vrlo uspješna. Ono što ljudi nisu razumjeli onda, a mi se čini da dobar dio i danas ne razumije, nacional se nije mogao zaustaviti. Rat je bit te ideologije. Dakle, nije bilo moguće, aha, dobro, zauzeli smo Francusku, čitavu Europu i sad nam je dovoljno. Ne. I on neprekidno se nacija mora čistiti kroz rad, kroz borbu, kroz žrtve, kroz smrt koja donosi neki novi život. To je ta ideja. A to je više na, ovom geopolitičkom aspektu. U ovom aspektu osobe, on neki je potpunosti imponirao. Dakle, vi imate vojnika, opet zanimljivo, nema je poleta, nema generalskih činove, nema. On je jedan obični čovjek koji izranja iz naroda, obukao je uniformu da bi jamčio jedinstvo nacije i da bi zapravo Njemačku u potpunosti utjelovio u vlastitoj osobi. Hitler iz Deutschland, Deutschland iz Hitler. Hitler je iz tvrđave Landsberg gdje je služio svoju kaznu izašao 20. prosinca 1924. Na slobodu je pušten odlukom Bavarskog vrhovnog suda. Odluci je vjerojatno doprinijela činjenica da je na izborima za Reichstag 7. prosinca nacionalsocijalistička njemačka radnička partija koja je na te izbore zbog zabrane nakon puča izašla pod imenom nacionalsocijalistički slobodni pokret dobila samo 3% glasova. Tako mala potpora birača utjecala je na sud da Hitlera pusti iz Landsberga. Kada je izašao iz zatvora, Hitler se prvo suočio s partijom koja je bila u rasulu i zabranjena. Vlada kancelara Gustava Štrezemana uspjela je primiriti inflaciju u godini kada je Hitler završio u zatvoru, Weimarska Njemačka ušla je u svoje zlatno razdoblje. Katolički dnevnik Bajoriše Anziger pisao je da inflacija više ne podhranjuje očajničku politiku puča i da će Hitler morati promijeniti svoju politiku. Hitlerov prvi cilj bio je skinuti zabranu rada sa svoje partije. Volker Ulrich piše. Početkom siječnja 1925. Hitler je posjetio bavarskog predsjednika i čelnika Bavarske narodne stranke Heinricha Helda. Izrazio je žaljenje za pokušaj puča, zatražio da se puste njegovi surotnici koji su još uvijek u Landsbergu i obećao da će u budućnosti biti unutar granice zakona. U isto vrijeme ogradio se od napada Ludendorfa i drugih predstavnika ekstremne desnice na katoličku crkvu. Heldova reakcija bila je hladna. Bavarska vlada rekao je neće ni pod kojim okolnostima tolerirati uvjete poput onih u oči puča od 9. studenog 1923. i koristit će sva sredstva na raspolaganju kako bi spriječila ponavljanje prošlosti. Ali na kraju se složio s ukidanjem zabrane nacističke partije i njezinog glasila Völkischer Beobachter. Zvijer je pripitomljena, navodno je rekao Held. Sada možemo olabaviti okove. Folkišer Beobachter počeo je izlaziti 26. veljače. Dan kasnije Hitler se pojavio u pivnici Burger Brau Keller, gdje je prije godinu i pol pokušao puču. Pivnica je bila prepuna, govorio je dva sata. U govoru je židove nazvao oruđem vraga. Međutim, taj ga je istup skupo koštao. 7. ožujka bavarska vlada zabranila mu je da govori u javnosti. Vladu su posebno zabrinule ove riječi koje je izgovorio na skupu u pivnici. Ili će neprijatelji marširati po našim mrtvim tijelima, ili ćemo mi marširati po njihovim. Hitleru je dopušteno da govori na zatvorenim partijskim skupovima. Suočen s time, Hitler je promijenio ponašanje, počeo se odjevati u tamna odjela, čak i u smoking. Promjenu Hitlerove strategije ovako opisuje Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha. Propali puč naučio ga je da neće biti u stanju učiniti prvi korak uzimanja vrhovne vlasti u Njemačkoj oslanjanjem samo na paravojno nasilje. Marš na Rim nije bio moguć u Njemačkoj. Bilo je nužno da se osvoji masovna podrška javnosti putem propagande i javnih istupa za koje Hitler znao da su mu najjača strana. Revolucionarno uzimanje moći, koje je još uvijek zagovarao vođa SA odreda Rem, neće nikako biti moguće ako bude izvedeno bez potpore vojske, koja je tako jasno nedostajala u studenom 1923. Hitler nije, kako se kasnije govorilo, nakon puča krenuo na put legalnosti ali shvatio je da će rušenje vajmarskog sistema zahtijevati više od nekoliko loše naciljanih hitaca iz pušaka. Čak i u godini najveće krize, kao što je bila 1923. dolazak na vlast očito je zahtijevao suradnju s ključnim elementima establishmenta. Hitler iz Beča u Minhen došao kao nerealizirani slikar koji je godine proveo u bečkim hostelima za beskućnike. Djela Richarda Wagnera u Bečkoj operi mogao je gledati samo iz najloših sjedala. Iz poderanog kaputa i hlača izvukao se tek kada je od suda u Lincu dobio maleno nasljedstvo. Nakon izlaska iz zatvora, Hitler je krenuo i u prodor u establishment. Volker Ulrich piše. U srpnju 1925. posjetio je prvi put Wagnerov festival u Bajrojtu praćen svojom minhenskom patronesom Elzom Brukman, ocio je kod Beštajnovih i uživao u luksuzu. Sedmog dana festivala sreo je Winifred Wagner. On je nju zvao Vini, ona njega Wolf, i Wagnerova je bila jedna od rijetkih koje je bilo dopušteno da Hitlera oslovljava s neformalnom zamjenicom du, ti. To su bili sunčani dani, prisjetio se Hitler u veljači 1942. Bio sam 36 godina star i nisam imao ni jedne brige na nebu su bile violine. Tijekom dana hodao sam u svojim kožnim hlačama, na festival sam išao u smokingu ili fraku. Ja mislim da je važno, važno je dakle da budete prihvaćeni u građanskim knjugovima. Ono što se u njemačkom jeziku kaže salon fejh. Dakle, sad ste vi sposobni da dođete u salon. na koncu konca snaga, Richarda Wagnera, vidite vas ovaj podržava, šalje vam papire na kojem je zapravo Mein Kampf pisan, jel? supruga Bechsteina koji je imao ovaj tvornicu klavira, isto vrlo ugledan, mislim, njemački poslovni čovjek, šalje pisaću mašinu, Remington i zapravo Hitler je to je to najnovije istraživanje u historiografiji pokazuje da on sam to pisao. Dakle, on nije to diktirao Hesu. I, Hes je radio neke korekture, pitao je naravno za savjet, ali on sam to kuca na to, to je pisaćoj mašini. A Winifred Vagret piše kolike sam mu papire poslala, kako je to jedan divan, krasan čovjek, kako je to plemeniti. To je taj paradoks, znate. Jer u ovim osobnim odnosima on je bio vrlo ugodna osoba. To je ta jedna etička i racionalna svijeta o kojoj govori, kojoj govori Max Weber. Ja? Njemu je to naravno laskalo, godilo mu je. Pa gledajte, Peter Wagner, ah, počeo je ići na Bajrotski festival Wagnera, on je pozvan, njega uvažavaju, njega poštuju. U osnovi toga je zapravo duboko uvjerenje da su židovi zlo svijeta. E, jako dubi. Houston Stuart Chamberlain on je bio u rodbinskim vezama, naravno sa obitelji Wagner. On je zapravo tvorac tih rasističkih ideologija i zbog toga što je on to jako dobro širio, je bio prihvaćen. Recimo, Winifred Wagner se nikad zapravo socijalizma nije odreklo. Čak i nakon drugog svjetskog rata ona je bila toliko uvjerenja e, nacionalsocijalistkinja da je vlastiti sin zabranio da vodi više taj Bajrotski Wagnerov festival. Rekao je, mama, nemoj pretjerivati. Ostala je šefica te zaklade, ali nije više bila isticana kao ona koja organizira Bajrotski festival Wagnera. A, a ako poznajemo muziku, mislim, Wagner je muzika rata. Nije slučajno da možda naše slušateljice i slušatelji mogu vizualizirati da u apokalipsi danas kad se američka vojska iskrcava tamo, ubija nevine ljude u onom selu ili se bori sa nogom, svira Wagnerova glazba, jel, iz onih helikoptera. Ona zvoni, ne. Wagner je dakle ratništvo. Jel? On poziva na te staro-germanske vikinške mitove na kojima se zapravo zasniva dobar dio te E, dobar te nacističke ideologije. Dakle, biti bürgerlih, a tako skromnog porijekla kao što je bio Hitler, pa to mi je bio veliki kompliment. I vi uvijek imate taj jedan dio, mali je bio, ali postoje dio građanstva, ne, koje ga je zapravo uvela u taj svijet salona, a će ga u svijet salona, je onda u javnosti stvorila sliku, pa dobro, pa nije to možda tako ni opasno. A, zna tu malo u tom Mein Kampfu pretjeruje, ima tu stvarno gadnih stvari, ali mislim, u osnovi je on jedan dobronamirni čovjek koji ima pravo i koji će našu naciju, Njemačku, ponovo jel, dovesti na svjetsku pozornicu kao vladajuću naciju. I to se cijelo vrijeme kod tih ljudi vidi koji, koji su ga podržavali. Mislim da je tu velika odgovornost tog dijela građanstva. Riječ antisemitizam izmislio je Wilhelm Marr, pisac dijela Pobjeda židovstva nad Njemstvom. U tom je dijelu objavljenom 1873. Marr tvrdio da razlika između Njemaca i Židova nije vjerska, već se nalazi u krvi. Židovi i Njemci dvije su različite rase. Mar je 1879. osnovao antisemitsku ligu. To je prva organizacija koja u svom imenu ima riječ antisemitizam. Mar nije bio jedini virulentni antisemit u Njemačkoj, koji je knjigama nastojao proširiti antisemitizam. Godine 1890. Julius Langben objavio je knjigu Rembrandt kao učitelju koji je tvrdio da je taj slikar klasičan primjer sjeverno-njemačkog rasnog tipa osobe. Traži od njemačke umjetnosti da se vrati rasnim korijenima, Langben je bio jedan od prvih koji je u javnosti koristio pojmove iz medicine kako bi opisao navodnu židovsku prijetnju. Richard J. Evans piše. Židovi su za Langbena bili otrov i s njima se kao takvima i treba postupati. Židovi su samo prolazna kuga i kolera, kako je to napisao 1892. Langbenova knjiga imala je 40 doštampavanja u manje od jedne godine i bila je bestseller dugo nakon toga. Kombinirala je prostačke napade na ono što je autor nazvao židovima i idiotima, židovima i propalicama, židovima i kurvama, židovima i profesorima, židovima i berlinčanima, s pozivima na obnovu hijerarhijski utemeljenog društva koje bi vodio tajni kajzer, koji će se jednoga dana pojaviti iz Sijena kako bi obnovio Njemačku u njezinoj nekadašnjoj slavi. Hitler je antisemitizmu bio izložen u godinama kada je bio u Beču. Kada je Hitler došao u taj grad, na njegovom je čelu bio Karl Lueger, čelnik kršćansko-socijalne stranke koji je antisemitizam koristio kako bi privukao birače. Luegera će Hitler navoditi kao uzor, o njemu će s poštovanjem pisati u Mein Kampfu. Nakon završetka rata, Hitler je čekajući razvojačenje dobio posao u obavještajnom odjelu komando grupe 4 Reichswehra. Na čelu odjela bio je satnik Karl Mayer. On je Hitlera 12. rujna 1919. poslao da špijunira okupljanje malene njemačke radničke stranke u gostionici Šterneker u Minhenu. Tako je počela Hitlerova politička karijera. Prije toga, Mayer je Hitleru dao jedan drugi zadatak. Volker Ulrich piše. 10. rujna 1919. Satnik je rekao Hitleru da odgovori na pismo Adolfa Gemliha, bivšeg pohađača tečaja na kojemu je bio i Hitler. Gemlich je tražio savjet o tome predstavljaju li židovi nacionalnu prijetnju i ako predstavljaju što vladajući socijaldemokrati rade kako bi ju Hitlerov poduži odgovor datiran 16. rujna može se smatrati ključnim dokumentom u njegovoj ranoj biografiji. U njemu se nalaze sve antisemitske predrasude koje je stekao prethodnih mjeseci, uključujući ideju da su židovi rasna, a ne vjerska zajednica. Kao rasa, Hitler je tvrdio, židovi su nesposobni za asimilaciju. Nakon tisuća godina međusobnog križanja, napisao je Gemlihu, židov je očuvao svoju rasu i njezine karakteristike bolje od većine naroda među kojima živi. Njegova moć je moć novca, koja se u obliku kamate beskonačno reproducira u njegovim rukama bez ikakvog napora, Hitler je poučavao Gemliha. Sve što nadahnjuje narode da teže nečemu višem, bilo to religija, socijalizam ili demokracija, za židova je samo sredstvo koje služi cilju zadovoljavanja monetarne pohlepe i čežnje za vlašću. Njegov učinak na druge ljude je poput rasne tuberkuloze. To je bio prvi put da je Hitler javno usporedio židove s nekom bolešću. Taj će napad obilato koristiti u Mein Kampfu gdje je napisao ove riječi. Nacionalizacija naših masa uspiće kada su, pored pozitivne borbe za dušu našeg naroda, međunarodni trovači istrebljeni. Pa to je ja bih rekao, je jedna monstruozna crta toga, jer protiv bolesti nema prave obrane. Dakle, ona uvijek vas može napasti. Dakle, bakterije, bakcili su je nešto što je potpuno bezvredno, vrlo je opasno, stalno se širi, širi se velikom jel, brzinom, ga može zahvatiti i onda jel, jedino je zapravo rješenje potpuna izolacija, jel, uništavanje svih tih bakterija. Tako da tu kasnije ta nacistička politika ide i iznad tirbeških zakona jer nije dovoljno samo izolirati. Vi ne možete, sad stavite ih u zatvor, ne znam, pošaljete na Madagaskar, izvršite te monstruozne ideje o kastraciji, sterilizaciji i tako dalje. Ne, i dalje negdje bakterije postoje. I dalje se taje bakterije, te klice, ta užas može širiti. Zato treba ubiti zadnjega židova na svijetu. Nevjerojatne stvari. Dakle, rat se gubi, svima je jasno svoje vremeno sam u arhivu našao podatke, rekli Trst, ulazi jel, njemačka vojska i zapovjednik tamo jedan SS-ovac e, kaže, pazite, 45. <laughs> kraj, on kaže, e, ha, tu postoji toliko židovskih obitelji. Mislim da je bio 17. Da ih se ovaj, pronađe, u hapsi i internira u Auschwitz. Dakle, potpuno obuzetost s tim bakterijama to je, ja bih rekao, ovo nešto što je isto posebno. Vi, vi, u drugim postoje genocidi prije, jel, nažalost, doćemo i danas, i tako dalje. Ali ova ideja da zadnjeg pripadnika jednog nareda na, na, naprosto na kugli zemaljskoj morate pronaći i likvidirati, jer bakterije će se uvijek širiti. Bakterije su teško iskorjenjive. I tu je ono, ja bih rekao, ono, jedan ideologijski početak tog zla. Na sastanku Njemačke radničke partije u gostionici Šterneker Brau, Hitler je prvi puta istupio na nekom političkom skupu. Među govornicima u toj minhenskoj gostionici bio je neki profesor Bauman koji je govorio o potrebi da se Bavarska ocijepi od Njemačke. Hitler je uzeo riječ i žestokim riječima otjerao Baumana iz grade. Predsjednik Njemačke radničke partije Anton Drexler navodno je taj istup popratio riječima. Čovječe, taj ima gubicu mogli bismo ga iskoristiti. Kako je to napisao u Mein Kampfu prije stupanja u njemačku radničku partiju, Hitler je u Minhenu bio bezimen, nitko. 16. listopada 1919. on će održati svoj prvi pravi politički govor. Partija imala skup u Hofbrau Kelleru, velikoj minhenskoj pivnici istočno od gradskog središta. Imala je novaca objaviti oglas koji je objavljivao skup i na njemu se okupilo 111 ljudi. Glavni govornik bio je profesor iz Minhena, ali je Hitler dobio riječ riječ. Trebao je govoriti 20 minuta, govorio je pola sata. Svojim je govorom uzbudio okupljene i partija je prikupila 300 maraka prihoda za svoju blagajnu. 24. veljače Njemačka radnička partija organizirala je skup u golemoj pivnici Hofbrauhaus u središtu Minhena. Skup je sazvan na Hitlerov poticaj koji se sve više i više uspinja u partiji. Postao je zvijezda partijskih okupljanja. Jan Krša u prvom tomu svoje biografije Hitlera naslovljenom Uspon piše. Golema dvorana bila je krcata kada je u pola sedam te večeri došao Hitler. Prema njegovom iskazu, nakon prvog govornika, čije ime on ne spominje, Hitler je, koji je predsjedavao sastankom u odsutnosti Drexlera, koji je doživio neku vrstu živčanog sloma, uzeo riječ. Došlo je do sukoba između njegovih pristalica i onih koji su došli ometati govornika, ali Hitler je nastavio govoriti u sve veći pljesak i predstavio je stranački program pridobijajući publiku do žestokog i jednoglasnog prihvaćanja svih njegovih 25 točaka. Konačno objavio je Hitler u svojoj verziji objavljenoj Mein Kampfu Ispred mene je bila dvorana puna ljudi ujedinjena novim vjerovanjem, novom nadom, novom voljom. Njemački heroj kretao je na svoj pohod. Zapaljena je vatra iz čijih će plamenova jednog dana izaći mač koji će povratiti slobodu njemačkom Zigfridu i život njemačkoj naciji. U izvještaju s tog skupa novine nisu ni spomenule Hitlera. Uglavnom su se usredotočile na onog prvog govornika čime ime Hitler u Mein Kampfu ne spominje. Čak i Völkischer Beobachter, koji tada još nije bio pod potpunom kontrolom partije, Hitlerovom govoru posvećuje samo jednu tužu rečenicu. Te 1920. Njemačka radnička partija preimenovana je u nacionalsocijalističku Njemačku radničku partiju. Hitler je postao njezin najvažniji član, čiji su govori privlačili sve veći broj ljudi. Sredinom te 1920. Hitler je dizajnirao i novu partijsku zastavu. Na bijelom krugu, okruženom crvenim poljem, bila je crna svastika. Zastava je tako dizajnirana kako bi bila što vidljivija. Sastanci i politički skupovi bili su sve brojniji, njihova zvijezda bio je Hitler. Godine 1921. on će postati partijski vođa. Do puča 1923. Hitler će sebe predstavljati kao skromnog bubnjara. Jan Kershaw piše. Hitler je početkom 20. godina bio zadovoljan time da bude bubnjar, da udarcima mase odvede prema nacionalnom pokretu. Tada se nije vidio kako je to prikazao Mein Kampfu kao budućeg vođu Njemačke, političkog mesiju, čiji će red doći jednom kad nacija prepozna njegovu jedinstvenu veličinu. Umjesto toga, on je krčio put za velikog vođu, čije će vrijeme možda doći tek nakon niza godina. Ja nisam ništa osim bubnjara i okupljača, rekao je 1922. Arturu Mölleru van den Brucku. Nekoliko mjeseci ranije, navodno je u svibnju 1921. izjavio u intervju u glavnom uredniku pan njemačkih novina Deutsche Zeitung da on nije vođa i državnik koji će spasiti otačbinu koja je tonula u kaos, već samo agitator koji je znao okupiti mase. Niti je on, navodno je nastavio, arhitekt koji je jasno u svojim očima zamislio plan i dizajn nove zgrade i sa smirenom sigurnošću mogao postaviti jedan kamen na drugi. On je trebao nekoga velikog iza sebe, na čije se vodstvo može osloniti. Biti bubnjar značilo je sve Hitleru u to vrijeme. Bilo je to zvanje koje je zamijenilo njegove snove da postane veliki umjetnik ili arhitekt. Brzo će se ulozi bubnjara pridružiti uloga vođe koje je trebao voditi partiju, kasnije Njemačku. On najavljuje nešto što zapravo nacija misli. Jel, I osnovna ideja da, aha, zapravo sam prepoznao duh njemačkog naroda, prepoznao sam šta folk misli i sad ga najavljujem. Jel? I propaganda, sredstva propaganda su tu ključna. Imate posebno poglavlje u Mein Kampfu o, o, o, o propagandi gdje on kaže Propaganda treba imati jednostavne poruke i uvijek ići na emocije ljudi. Ljudi po, inerciji teško poseđu za knjigama, neće čitati od korica do korica, ali jasni slogani koji pozivaju na mobilizaciju mogu mobilizirati mase. Ideja je propagande da zavlada masama. I socijalizam je to dobrim dijelom uspio. Kad dolaze na vlast, oni potpuno imaju čak i ministarstvo za narodnu prosvjetu i propagandu, jer ništa se tu ne skriva. Svi filmovi Leni Riefenstahl su naravno propagandni filmovi. Znakovito je i ime tih filmova, jel, e, Triumf vjere i Triumf volje gdje ona govori o nacionalno kongresima, gdje zapravo pokazuje već i po naslovi filmova da se radi o jednoj vrsti političke religije. Ta sredstva propagande koji je ovaj nacionalsocijalizam e, izvršio su jako dobro, vrlo detaljno isplanirana ti slogani udaraju uvijek na emociju i ta je ideja da se izaziva strah. Sad, kako strah može funkcionirati u politici? Tri su načina. Prvo, strah vas može upozoriti. Strah vas može paralizirati, dakle ako ste strašili, ukočite se, ne možete se pokrenuti, ne možete se braniti. I treće, strah vas može pokrenuti na akciju. Kad se preko propagande razvije takav jedan veliki strah, kao što su oni uspjeli, e onda vas strah potiče na akciju. Jer se vi naravno samo branite, a ako oni ne napadnu vas, vi morate prije njih, sve ih trebate ovaj, likvidirati i istrijebiti, i, inače ste vi gotovi. Ti mehanizmi propagande su bili sjajni. Način na koji to to u tehničkom smislu naravno, koje je organizirano, pazite, oni su svaki tjedan imali e, konferencije za strani tisak. Svaki dan ste imali dvije konferencije u Ministarstvu kulture. A onda u toj propagandi, vrlo zanimljivo, jer drugčija je bila propaganda prema unutra, tu se poziva na nasilje, istrebljenje židova, oni su neprijatelji, ne. Uvijek se kaže, će wert euch, kauft nicht bei Juden, ne, Njemci branite se, ne kupite kod židova, uvijek se kao samo brane, a zapravo napadaju. A prema van, a tu smo oni za mir, za pomirenje. Vi čak imate falsificiranje prijevoda Mein Kampfa ono, u Francuskoj, to se događa. Ne? I e onda Hitler naravno govori, Francuska je naš smrtni neprijatelj, sa Francuskom ćemo se obračunati kad Ne a u tom jednom prijevodu, <laughs> imate dva u jednom prijevodu, Francuska kaže, a granice između Francuske i Njemačke su nepromjenjive, one su zajamčene, ništa se neće dogoditi. Dakle, da imate te dvostruka propaganda, prema unutra je ona prema židovima, političkim neprijateljima, komunistima, socijaldemokratima, liberalima je ona ovaj, surova, njih treba suzbiti, jer su to neprijatelji naroda, a prema van, a mi smo za mir i tako, tako da nije slučajno ta ideja Minhenskog sporazuma i svega, jer on neprekidno se predstavljao kao čovjek, kao čovjek mira, jer je rata bilo konačno dosta. 27. ožujka 1930. godine raspala se vlada koja je na čelu bio socijaldemokrat Herman Müller. Velika ekonomska kriza dokrajčila je zlatne godine Weimarske Njemačke. Müllerova koalicijska vlada raspala se jer se socijaldemokrati i narodnjaci nisu mogli dogovoriti oko veličine pomoći nezaposlenima. Socijaldemokrati su htjeli veću državnu pomoć, narodnjaci manju. Nakon padate vlade, predsjednik Paul von Hindenburg odlučio upotrebiti članak 48 Ustava koji je predsjedniku davao vandarne ovlasti. Hindenburg je za kancelara imenovao Heinricha Brüninga iz katoličke stranke centra. Do svog kraja 1933. Weimarska Njemačka više neće imati vladu koja je bila izabrana u Reichstagu. U desetljeću od 1920. do 30. Reichstag je u prosjeku zasjedao stotinu dana na godinu. Od srpnja 1932. do veljače 1933. kada su nacisti dokrajčili demokraciju u Weimarskoj Njemačkoj, Reichstag je zasjedao samo tri dana. Dok je demokracija propadala, na ulici je bilo sve više nasilja. Od početaka nacističkog pokreta nasilje je bilo njegov sastavni dio. Veterani paravojnog Freikorpsa bili su ključni za osnivanje SA jurišnih odreda. Richard J. Evans donosi primjer jednog od takvih veterana. Kada je izbio rat, prijavio se u Crveni križ, a onda 1916. i u staru očevu pukovniju i služio je na Srednjem istoku. Nakon rata prijavio se u jedinicu Frajkorpsa na Baltiku, gdje je iz prve ruke iskusio brutalnost građanskog rata. Kad se vratio u Njemačku, prijavio se u tajnu organizaciju, nasljednicu njegovog Frajkorpsa i 1922. sudjelovao u brutalnom ubojstvu čovjeka za kojeg su njegovi drugovi vjerovali da je komunistički špijun u njihovim redovima. Pretukli su ga palicama, prerezali vrat nožem i onda ga dokrećili revolverom. On je uhapšen i zatvoren u kaznionicu u Brandenburgu. Ime ta osobe je Rudolf Höss. On će postati zapovjednik koncentracijskog logora Auschwitz-Birkenau. On je postao član nacističke partije nekoliko mjeseci prije nego što je završio u zatvoru. U vrijeme pivničkog puča SA odredi imali su oko 3000 članova. U prosincu 1931. SA je imao oko 260 tisuća članova. Do tada oni su nasiljem zavladali ulicama njemačkih gradova. Richard J. Evans donosi ovaj primjer djelovanja SA odreda. Posebno vjeran prikaz djelovanja jurišnih odreda, iako nikako netipičan, dao je učitelj rođen 1898. koji se borio u ratu i nakon djelovanja na ekstremnoj desnici 1929. pridružio nacistima. Jedne večeri pozvan je da sa svojom smeđokošuljaškom skupinom u obližnjem gradu brani nacistički skup od crvenih. Okupili smo se na ulazu u grad i stavili na ruku bijele vrpce. Onda ste mogli čuti gromovito marširanje naše kolone od oko 250 ljudi. Bez oružja, bez štapova, ali sa stegnutim pesnicama, marširali smo u strogom redu i željeznoj disciplini prema dvorani za sastanke, kroz zviždanje i vrištanje mase. Oni su u svojim rukama imali štapove i ploče od ograde. Bilo je deset u noći. S nekoliko manevara usred ulice gurnuli smo masu na zidove kako bi raščistili ulicu. Baš u to vrijeme dovezao se stolar s malenim kamionom i na njemu je bio crni mrtvački kovčeg. Dok je prolazio, jedan od nas je rekao, pa hajdemo vidjeti koga ćemo staviti u njega. Nasilje i disciplina SA i SS odreda bili su važni za jačanje nacističkog pokreta. Na prvim izborima 1932. nacistička partija dobit će više od 37% glasova i postati prva stranka u Njemačkoj ali ključ za preuzimanje vlasti bila je odluka ključnih tijelova establishmenta da se s Hitlerom može surađivati. Malo je tko tada obraćao pažnju na ono što je vođa tog pokreta napisao u dva toma Mein Kampfa. Govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Pa nisu htjeli vidjeti. Oni su mislili da je tako, to je pretjerivanje u toj knjizi, on tu sad pretjeruje, zaoštrava, ali kad dođe na vlast mi ćemo ga zapravo uspjeti kontrolirati, to se sad ipak ozbiljno ne misli, pa ko bi te monstruozne stvari radio. Čak i drugi ljudi, mislim, recimo židovi, isto to nisu vjerovali. To su ljudi, bi, nažalost, bili naučeni na nekakve progone, na nekakve zabrane, ali ova ideja da će doći do zapravo genocida nad, nad jednim narodom, to je bilo toliko monstruozno da to E, nisu vjerovali. Oni koji su nekako tu najviše bili e, zabirnuti i najbolje su čitali knjigu, ja bih rekao to je Sovjetski savez. I knjiga je prevedena na ruski jezik i onda se vidi to osvajanje istoka. I sad ti sovjetski političari, ljudi koji su zaduženi u tom aparatu. Zato, pa, pazi sad, to, to nije nešto što bi sad bilo novo, ovaj, ovo svajanje prostora na istok, to je ipak nekakva konstantna, nije Hitler Bismarck. Jel? Bismarck vam je jedan put rekao, znate, lako, mi imam, ja znam sto načina kako ću ruskog medvjeda izvući iz spilje, ali nijedan kako ću ga vratiti kasnije. Oni su to nekako prepoznavali. U Francuskoj imali ste prijevod, rekao sam koji se falsificirao, ali se mislilo pa dobro neće sad on ići tu do kraja. U, u tom prevođenju toga naj, nekako mi se čini, Amerikanci su bili ipak koncentrirani na bolševičku opasnost, na komuniste, nisu oni bili naravno simpatizeri, bili su protiv Hitlera, vidjeli su da je to jedno zlo, ali ovo je ipak glavni neprijatelj, tu se, tu se s njime treba suočiti. S druge strane, imate dio javnosti koji se nekako sprda, ne, to je onak oberbirgerlich, jel? Štefan Cvajg je jedanput napisao, pa ako je neko iz kulturnog kruga i pročitao, mislim, Mein Kampf, jel, umjesto da se bave njegovim programom, citiram sad Štefana Cvajga, ismijavali su bombastičnost njegove ukočene proze. A to je on bo, bo, ta klaun, bombastično tu izjavlja od toga svega ništa. A vidjeli smo onda, onda Cvajg u tom svom jučerašnjem svijetu jasno pokazuje u kut je to išlo. Čak i židovska štampa nije tome pridavala nekako, nekakvu važnost. Treba imati na umu, to, je marginalna stranka. Tako, 2-3% glasa je imala. Ja. Su popuno marginalni. Nasilni su, brutalni su, to je gadno, ali to je marginalno. Jedina osoba koja je tu vidjela opasnost je Viktor Klemperer. Čovjek koji je kasnije napisao Lingva Terti Imperi, jel, jezik Trećeg rajha, koji vidi da, pa to će se sve realizirati. On kaže, ljudi, cijelo vrijeme mi je to ostalo jasno kako to ovo što ste vi pitali, niko na to nije ovaj, e, reagirao, a sve je pisalo. Pisalo je da će doći do masovnih pokolja, dakle do genocida nad židima. Pisalo da će izazvati, izazvati rat najprije s jednima, pa će izazvati rat s drugima. Pisalo da će se ići rasnoj či, čistoći. Pisalo je da će se ukinuti parlament demokracija. Sve je to pisalo. Ali jednostavno se dobrom dijelu ljudi koji su to čitalo, to činilo previše drastično. A to nije moguće. jel Samo onima koji su imali što rekao, tu geopolitičku kalkulaciju, tu im je ovaj, e, zvonilo na uzbunu. Ja? A svi su mislili, pa mi to možemo kontrolirati. I kad gledate, gledamo Mein Kampf, ne znam, Mein Kampf je e, prvo izdanje bilo 10.000 primjeraka, jel? pa onda još 10.000 primjeraka, pa onda bilo Felkiš. Tek kad on dolazi na vlast, onda to postaje čitena knjiga i na kraju to knjigu prodano je zapravo 12